die Versorgung liegt in Allahs Hand. Das muss jeder Muslim, Muslime wissen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Jede Lebewesen auf dieser Erde wird von Allah subhanahu wa ta'ala versorgt. Allah ist ihr Versorger. Einer der Namen Allahs, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, der Versorger subhanahu wa ta'ala. Das müssen wir im Herzen tragen. Noch ein Punkt, es gibt Asbab Asbab heißt Gründe, wie die Versorgung sich vermehrt. Und es gibt Asbab für die Verringerung der, der Versorgung. Und das liegt an dir selbst. Ich erinnere mich an die Aussage von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Und ich glaube fest daran, Alhamdulillah, dass das, was Ibn Abbas sagt, ist Haqq, ist die Wahrheit. Wir haben es selber auch alle erlebt, denke ich mal, auf eine gewisse Art und Weise. Einer der Beispielsweise. Und das ist einer der Gründe für die äh, eine Verringerung des Risks äh, von Rizq, ist Al-Ma'siyah. Versorgung. Ist Al-Ma'siyah. Die Sünde. Die Ungehorsamkeit. Ibn al-Qayyim hat das in seinem Buch geschrieben. Das Buch heißt Al-Jawab al-Kafi. Al-Jawab al-Kafi. لمن سأل عن الدواء الشافي يعني. Das heißt, äh, Das heißt, äh, die, die, genüge, die ausreichende Antwort für den, der sucht nach der heilenden, äh, äh sagt man das, ad al-Shafi, eine die heilende Medizin. Oder ad wa dawa ad die Krankheit, ad Medizin. In diesem Buch hat Ibn al-Qayyim auch darüber geschrieben, subhanallah al-Azim, dass die Sünde, die Ungehorsamkeit, beispielsweise, wenn eine Frau sagt, ich ziehe mein Hijab aus, um versorgt zu werden Hier sie versucht durch eine Ma'siyah, durch eine Ungehorsamkeit gegenüber dem Versorger, Allah Azza wa Jal, der die Versorgung in seiner Hand hat, ihn zu widersetzen, Azza wa Jal, um an seine Versorgung ranzukommen. Wie geht das? طيب هي sagt ابن عباس رضي الله إن للمعصية آثار خمس fünf Die Sünde hinterlässt fünf Spuren. Eins davon, نعوذ بالله, سواد في الوجه. اللهم احفظنا يا رب العالمين. Schwärze im Gesicht. Dann sagt ظلمة في القلب. ظلمة في القلب. اللهم احفظنا يا رب. Dunkelheit im Herzen, haben wir vorhin erwähnt, dass für jede Sünde, die du begehst, ein schwarzer Punkt, ein schwarzer Fleck fällt auf dein Herz und schwärzt das Herz, billah, bis komplett schwarz wird. Möge Allah uns bewahren. Dann bildet sich eine Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die das Herz, billah, die Vision, wie sagt man das, ähm, äh, verhindert. Sodass er die Wahrheit nicht mehr erkennen kann und die Lüge, also die Lüge von der Wahrheit nicht mehr unterscheiden kann. Und so, dass er die dann verschiedene natürlich falsche Befehle austeilt, billah. Dann sagt er, Dulmatun fil qalb, also schwer, Dunkelheit im Herzen. Dann sagt er, Dha'fun fil badan, au wahnun fil badan. Was heißt wahnun fil badan? Sch sch körperliche Schwäche. Kann sein, du bist, mashallah, Bodybuilder und du siehst kräftig aus und mashallah, breiten Kreuz hast du auch. Aber du bist schwach, du hast nicht die Kraft. Und das ist, sagen die Gelehrten, Allah nimmt dir den Mut weg. Du hast keinen Mut mehr. Dann sagt er hier, und das ist der wichtigste Punkt hier, وَذِيقٌ für Rizq. Und Verengerung oder Verringerung der Versorgung. Das heißt, die Person, die versucht durch falschen Mitteln an Versorgung ranzukommen, Allah verringert ihre Versorgung. Allah bestraft diese Person, indem er seine Versorgung verringert. Und Allah subhanahu hat uns gezeigt im Koran Azza wa Jalla. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Das sind Asbab زيادة الرزق. Allah sagt, und derjenige, ومن يتق الله, ob Mann oder Frau, und dieserjenige oder diejenige, die Allah fürchtet, natürlich hier kann man Taqwa nennen, sage ich mir ehrlich, so versuche es zu erklären, weil Taqwa und Khashiyat zwei verschiedene Sachen sind. Taqwa und Khashya, zwei Worte. Khashya ist die Furcht vor Allah. Und Taqwa kann, manche Ulama sagen, das, das sich hüten vor Allah. Wie kann ich mich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala? Indem ich mich vor dem hüte, was Allah verboten hat. ich baue zwischen mir und das, was Allah verboten hat, das, was Allah subhanahu wa ta'ala erzürnt, azza wa jal, eine Trennwand. Ich vermeide es einfach. Wie Allah sagt, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, beispielsweise. Wie denn? mein Alim hat sehr schön einfache Worte erklärt, sagt beispielsweise, Sina ist auf dieser Straßenseite, du gehst auf der anderen Straßenseite. Vermeidest komplett, so vermeidest du alles, was Allah verboten hat, subhanahu und das ist Taqwa Allah Azza wa Ittaqil maharim. Hüte dich vor den Verboten. Vermeide sie einfach. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Dann bist du einer der besten Diener Allah subhanahu wa Das heißt, und diejenigen, die sich hüten vor Allah subhanahu wa das heißt, sich die Taqwa, Alhamdulillah, die besitzen Taqwa und die fürchten, fürchten Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sagt, zum man Allah wird ihnen von jeder Blockade einen Ausweg geben. Für jede Schwierigkeit, die du hast, Wallahi, Allah wird einen Ausweg geben, subhanahu Aber die Voraussetzung ist was? Taqwa Allah azza wa jal. Taqwa zu erlangen. Arbeite daran, hüte dich vor Allah subhanahu wa ta'ala, hüte dich vor Sünden, vor alles, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, streng dich an. Allah hat dir etwas versprochen und es gibt niemanden, der sich, der sein Versprechen hält wie Allah azza wa jal. Was macht Allah? Für jedem Problem hast du eine Lösung. Für jede, Alhamdulillah, Blockade hast du einen Ausweg. Und dann sagt Allah dann noch dazu als Bonus, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Und Allah wird ihm versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Und das sind die Worte von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Soll ich jetzt meinen Nafs glauben und Shaitan glauben, der mir sagt, sündige, begehe eine Ungehorsamkeit, um an Rizq kommen? Oder soll ich auf Allah mich verlassen subhanahu wa ta'ala und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala? Ich glaube eher Allah. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa Noch ein weiterer Grund für Rizq. Und das ist Wallahi al-Azim Haqq. Ich erinnere euch an Hadith von Rasulullah. Man lazim al-Istighfar. جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان الله العظيم Also die, die Person, Lusum, yani was heißt Lusum, Al-Istighfar? Es heißt ständig Allah um vergeben, vergeben zu bitten, subhanahu wa ta'ala. Wie sieht dieser Istighfar aus? Es gibt verschiedene Arten. Entweder du sagst Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Oder es gibt eine andere Astaghfirullah al-Azim wa atubu ilayh. Oder Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-Hayy al-Qayyum wa atubu ilayh. Es gibt Alhamdulillah Hassan al-Muslim. Darin steht, wie man Allah um Vergeben bittet. Und das sollte man regelmäßig machen. Das ist ein Problem in dieser Umma, haben wir. Wir haben keine Disziplin diese Regelmäßigkeit. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt guckt, sieht die Krankheit, okay, passende Medizin. Er gibt dir, mashallah, eine bestimmte Medizin, aber er gibt dir auch eine Dosis noch dazu und die Dauer. Die Dauer der Medizin, wie oft du sie nehmen musst, wie oft täglich und wie viele Monate beispielsweise oder Jahre. Warum? Weil dann haben wir ein Ergebnis, Heilung. Genauso ist das Problem der Ummah, macht ein, zwei Tage ist Istighfar und sagt, ich habe nichts gesehen. Nein, sagt Rasul, man lazima. Al-Lusum heißt ständig auf Dauer Allahum vergeben, bitten und nicht nur aus der Zunge. Vorsicht, das Herz muss Allahum vergeben bitten. Da erinnere ich euch kurz an Buch von Al-Qurtubi, rahimahullah, er hat geschrieben über Sayyidina Ali radiallahu anhu, hat gesehen, dass jemand nach dem Gebet Istighfar gemacht hat. Es gibt heute, wir hören, verzeiht mich, ich will niemand, lästern, inshallah, Rabbil Alamin. Es ist nur als Erinnerung. Sayyidina Ali radiallahu anhu sah jemand nach dem Gebet Istighfar macht, das heißt, es gibt Leute, die sagen, Istighfar, Istighfar, Istighfar. So schnell, A'udhu Billah, dass du nichts mehr verstehst und nichts begreifst, sein Verstand, Allahu A'lam, schwebt im Universum, sein Herz im Universum, man spaziert in der Küche, bei der Familie, zu Hause und seine Zunge ist bei Allah. A'udhu Billahi min Ghadabillah und das war's. Ich habe Allah vergeben, ist die Sache erledigt. Nein. Sayyidina Ali guckt den Mann an, sagt, ja Fulan, mach nochmal Istighfar. Der Mann macht wieder Istighfar. Aber wieder auf die gleiche Art und Weise, die nicht richtig war. Dann immer wieder Istighfar. Dann Sayyidina Ali hat ihn angeguckt, der Satz, den Satz finde ich sehr schön, subhanallah. Er sagt, ja Fulan, inna istighfaraka yahtaju ila istighfar. Verstehst du? Er sagt, deine Art, wie du Allah um Vergebung bittest, braucht selber Allah um, Allah um Vergebung zu bitten. Das heißt, das ist falsch. Das heißt, du musst Allah um Vergebung bitten für die Art und Weise, wie du gerade Allah um Vergebung gebeten hast. Subhan Rabbil Alamin. Nicht jeder, der Istighfar mit der Zunge macht, hat Allah, Istighfar bei Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Das heißt hier Istighfar, Al-Luzum, erstmal ständig Istighfar zu machen, auf Dauer Istighfar zu machen und nicht nur mit der Zunge, sondern mit dem Herzen noch dazu, bis du spürst, dass dein Herz wirklich bedauert und bereut auch die Sünde. Und stell dir jedes Mal beim Istighfar die Sünde vor, die du gemacht hast, bis dein Herz gebrochen ist vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass es so weit irgendwann mal schaffst, bei Istighfar eine Träne zu vergießen. Also, Istighfar, das haben wir gesagt. Vermeide die Sünde, dann wird Allah deine Rizq nicht verringern, inshallah. Und er wird, fürchte Allah, hüte dich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wird Allah dir ausvergeben von jeder Blockade. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich, dir vor jedem Problem eine Lösung geben, für jede Sorge eine, eine Lösung geben, inshallah. Und er erleichtert deine Angelegenheit. Und man yattaqillah, يجعل الله له من أمره يسرا. Ajib. Das heißt, Allah sagt, und derjenige, der sich hütet vor Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, Allah, was macht er mit ihm? Allah wird ihnen in all seine Angelegenheiten einen Weg, eine Erleichterung geben. Allah erleichtert alle seine Angelegenheiten. Aber, das heißt, die, die Ulama sagen, die Person, die kein Taqwa besitzt, Allah erschwert seine Angelegenheiten. Allahumma Das heißt, vermeide die Sünde, fürchte Allah, Hüte dich vor Allah, hüte dich vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat und halte dich an Istighfar, an die Bitte um Vergebung, wie wir vorhin gesagt haben, dann hast du diese, mashallah, Voraussetzung, dann hast du diese, diese Früchte von deinem Istighfar. Man lazim al-Istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Von jeder, für jede Sorge, die du hast, Allah wird dir eine Lösung geben, inshallah. Für jede Blockade einen Ausweg. Und min kulli dhiqin makhraja. Dann kommt ورزقه من haythu la yahtasib. Dann wird Allah ihn versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Es sind nicht genug, subhanallah, Gründe da, wie wir, inshallah, Rabbil Alamin, unsere Rizq, an unsere Rizq rankommen, dass unsere Rizq sich vermehrt und nicht verringert, bi'idnillahi azza wa jal. Dann, ich erinnere mich an eine Geschichte von Hassan Basri, rahimahullah. Al-Hassan al-Basri saß. kommt ein Mann, sagt, ja, Hassan, ja, Abba Sa'id, sagt er, subhanallah, unsere Erde ist betroffen von Dürre. Sag, geh und bitte Allah um Vergebung. Halte dich an Istighfar. Deine ist Kommt der Nächste, meine Frau gebärt keine Kinder. Halte dich an Istighfar, sagt er zu ihm. Das ist Medizin, ihr wollt Medizin. Er hat nicht gesagt, geh zum Arzt. هي هاز تو انا هاي المثل دي اسلام مش هاي المثل والله العظيم والله سبحانه وتعالى wenn man fest daran glaubt Allah gibt die Lösung und Allah versorgt dich da ist ohne Zweifel dann kam der dritte und sagte Subhanallah wir haben kein Geld wir sind arm sagt er geh und halte dich an Istighfar bitte Allah ständig um Vergebung Ein anderer, der neben ihm saß, hat das mitbekommen, sagte, die Leute kamen mit drei verschiedenen Problemen. Du hast alle drei die gleiche Lösung gegeben. Sagt, hast du nicht gehört, was Allah sagt? Hast du nicht gehört? In Surat Nuh a.s. اتقوا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين Sagt er, hast du gehört, was Allah sagt? Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Subhanahu wa ta'ala. Yursulu sama alaykum midrara. Regen. bi amwal. Besitz وبنين Kinder. Sagt er, hast du, das ist die Lösung, die steht im Koran. Das heißt, wir haben Medizin in Allahs Buch. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين Das heißt, die Person, die glaubt an das, was im Koran steht, glauben ohne Zweifel, die Yaqin, die Gewissheit zu haben, das, was Allah sagt, ist Haqq, ist die Wahrheit. Ich vertraue auf das, was Allah sagt, weil das die Wahrheit ist. Allah sagt, dieser Koran ist Heilung für diese Leute und Gnade und Barmherzigkeit für diese Menschen. Aber nur die, die daran glauben. Aber hier zeigt Allah die Lösung. Astaghfiru Rabbakum. Bittet euren Herrn um Vergebung. Wahrlich, er ist allvergeben, subhanahu wa ta'ala. Ghaffara. على فعل فعال اساس انه يبتغيب انا فوم الله سال فقيبن فقيبت الله زن سبحانه وتعالى تكاسو تسوك الله فقيبت الله زكت انا ان الله يحب الاوابين بازن دي اوابين ابا يعني رجع الله ليبت دي اما فيدا تسوك سبحان الله سيدنا علي زكت ده سن دي انا زند بقين ونغيت سايك دان فيدا زند بقين دان غيت سايك الله ليبسي سبحان رب العالمين الله رحيم عز وجل فريق نيدي هفنو والله العظيم من دافن الله نيدي هفنو فريق سبحانه وتعالى دن زكت بس الله دن بس مخت سبحانه وتعالى الله فقيب بدست يرسل السماء عليكم مدرار الله فتن اف اوش غيغن شكن فون هيمل اوف اعدن غيغن اس ليبن في دي اعده ديزي توتا اعده دي فون دوغه بتخوفن الله لسي بيد ليبن دن ويمددكم باموال بس عم الله فتش فزوق مت بزيتس هي hast du Geld, Besitz, was du brauchst, Abdi. Dann, was kommt noch dazu? Wabanin. Deine Frau gebärt keine Kinder. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, halte dich in Istighfar, deine Frau wird Kinder bekommen. Und wallahi, sowas haben wir in unserer Zeit erlebt. In unserer Zeit in vielen Fällen. Frauen rufen Ulama an, meine Frau ist Aqr, sie bekommt keine Kinder. Sag, halte dich in Istighfar und Nachtsgebet. Sechs Monate danach, die ruft an, ich bin schwanger. Wer hat das gemacht? Allah Azzawajal welche Mittel? Bitte Allah um Vergebung, subhanahu wa ta'ala. Und kehre ich zurück zu der Aussage von Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Da hat er gesagt, auch die gute Tat hat fünf Früchte. Sagt Licht im Gesicht, Helligkeit im Gesicht oder Weiße im Gesicht. Das heißt, Allah lässt dein Gesicht strahlen, Alhamdulillah. Dann sagt, dann sagt er, subhanallah, Licht im Herzen. Dann sagt er, körperliche Kraft Allah gibt dir Kraft, auch wenn du so schmal bist, auch wenn du so dünn bist. Ja? Wie Rasulullah sagt über Abdullah ibn Mas'ud. Als Sahaba ihn gesehen hat, wie er die Palme hochgeklettert hat, seine Beine waren sehr, sehr dünn. Sahaba haben gelacht. Ja, die haben gelacht. Und dann hast du gesagt, lacht über seine Beine? Sag, Wallahi, seine Beine sind Yawm al-Qiyamah schwerer als Uhud. So viel wiegen sie bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was macht das aus? Der Iman. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Dann, dann kommen wir zum Punkt, was wir brauchen, ist Wasi'atun rizq und Weite in der Versorgung. Das heißt, Allah Azza wa Jal erweitert deinen Rizq durch die gute Tat. Und wenn du in einem Unglück steckst, dann müssen wir heute wissen, die Lage der Ummah. Sayyidina Ali sagt, مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ Sagt, jeder Unglück, der auf diese Erde kommt, ist nur durch eine Sünde heruntergekommen. Und er wird wieder hochgehoben von Allah durch Reue. Das ist mein Nasih an die Umma. Kehrt zurück zu Allah. Verbessert euch. Wie ein Tabi sehr schön gesagt hat. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله بينك وبين الناس Also verbessere die Lage zwischen dir und Allah. Dann wird Allah deine Lage zwischen dir und den Menschen verbessern. Also die Probleme liegen wo? Bei uns. Ummat Muhammad sallam muss wahrhaftig, aufrichtig zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und unsere Lösung, Wallahi al-Azim, kann keiner lösen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist eine kleine Geschichte von Shaqiq al-Balkhi rahimahullah, ein bekannter Tabi'i. Tagelang nicht viel Essen zu Hause, die Kinder sind fast am Verhungern. Die Mutter hält aus, Alhamdulillah. Wir wissen, die Frauen, Masha'Allah, haben Allah ihnen wirklich eine psychische Kraft gegeben, mashallah, dass sie sogar die Geburt schon und die Schwangerschaft, die Geburt ertragen können, das ist wirklich eine Wunder Allah subhanahu wa ta'ala, die er in der Frau gemacht hat. Das heißt, die haben Stärke zum Aushalten, mashallah, Ausdauer, manchmal mehr als Männer, subhanallah. Dann kommen wir äh, zu diesem Shariq al-Balkhi. Seine Frau sagt, wir können aushalten diesen Durst und diesen Hunger, aber deine Kinder schaffen es nicht mehr. Tu was. Er erinnert sich, subhanallah, an einen Freund. Sagt, dieser Freund hat ihm gesagt, egal was du brauchst, komm einfach zu mir. شوف ما سبحان الله الله زك تخم قران عبدي بندو مش بغوص mich brauchst, ich bin nah. وإذا سأل سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله ist الله اسنا سبحانه وتعالى Warum wenden wir uns nicht zu Allah? Zweifeln wir an Allahs Versprechung, subhanahu wa ta'ala? Möge Allah uns bewahren. Shariq al-Balkhi unterwegs geht an die Moschee vorbei. Subhanallah. sagt er, ich mache zuerst zwei Raka'at, dann gehe ich zu meinem Freund. Geht in die Moschee rein, subhanallah, betet zwei Raka'at, kurz nach den zwei Raka'at ist eingeschlafen. In diesem Schlaf eine Stimme spricht zu ihm, subhanallah al-ad, hada min Allah, ru'ya min Allah. Und ru'ya ist Haqq im Islam. Sag, ja Shaqiq, تدل الناس علي وتنساني الله أكبر الله sagt, ja Shaqiq al-Balkhi, du gehst zu den Menschen und weist die Menschen auf mich darauf hin, darauf hin. Das heißt, du rufst die Menschen zu mir, damit sie mich bitten, wenn sie Probleme haben, wenn sie Sorgen haben. Und du vergisst mich, das heißt, du gehst zu deinen Freunden und vergisst du mich, weil er direkt vorhatte zu gehen. Dann sagt, bin ich aufgewacht nach diesem Ruf und ich habe mir vorgenommen, nicht zu ihm zu gehen. Weil ich mir dachte, Allah subhanahu wa ta'ala genügt mir, azza wa jalla. Sagt, dann bin ich nach Hause zurückgegangen und sage, Wallahi, mein Freund, den ich vorhatte, zu ihm zu gehen, war bei mir zu Hause und hat mehr gegeben, als ich verlangen wollte. Wer ist der Gebende? Allah. Auf ihm allein musste die Umma sich heute verlassen. Ad-Dua. Es gibt einen anderen, viele Geschichten, das war von Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, Sa'id ibn Jubayr, ist sehr bekannter Tabi'i, masha'Allah, der vom Hajjaj ibn Yusuf getötet wurde. Sa'id ibn Jubayr war bekannt, dass seine Bittgebete erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eines Tages, und er hat einen Hahn, Dik, Dik, ein Hahn bei sich zu Hause, äh, der immer subhanallah ihn zum Gebet weckt, Nachtsgebet weckt. Durch dieses äh, Geräusche, die er macht. Diese Töne, die er Wie heißt das auf Deutsch? Khair inshallah. Jeder weiß, was ein Hahn macht, alhamdulillah. طيب, sagt, eines Tages, eines Nachtes hat diese haben, subhanallah, ihn nicht geweckt. Dann Sa'id ibn Jubair sagt, Qata Allahu Sauta. Ah, also wenn der Hahn, er kräht jede Nacht, subhanallah, aber in dieser Nacht hat er es nicht gemacht, so dass Sa'id ibn Jubair nicht nachts aufstehen könnte, um Qiyamul Layl beten zu können. Dann ist Sa'id ibn Jubair sauer geworden, sagt, Qata Allahu Sautaka. Das ist so eine, eine, eine spontane Dua. Möge Allah dir deine Stimme nehmen. So ungefähr. Und subhanallah, sagt die Frau von Said ibn Jubair, sagt, ab dem Tag hat dieser Hahn nicht mehr gekräht. Gekräht heißt es auf Deutsch, Wallahu alam. Sagt, wir haben ihn nicht mehr gehört. Dann sagt die Frau von Said ibn Jubayr zu Said ibn Jubayr, du darfst gegen keinen mehr Dua machen. So stark sind die Leute damals gewesen im Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt mehrere Geschichten, subhanallah al Ich weiß nicht, äh, Hassel, äh, es gibt äh, Dua, sehr viele Dua, sehr viele Geschichten. Der Mann hat es spontan gesagt, vom Herzen. Aber das ist ein Beweis, dass ein Bittgebet erhört wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt so viele schöne Geschichten, das heißt, Allah ist nah, Allah ist da. Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man sagt, Ad-Dua silahul mu'min. Das Bittgebet ist die Waffe des Mu'min. Stimmt? Das heißt, das ist zwischen dir und Allah. Du brauchst nur die Hände hochzuheben zu Allah. Richtiges Essen, gutes Essen, halal Essen. Wende dich in der Zeit, wo, es gibt Zeiten, wo Allah die Bittgebete erhört. Mach richtig Wudu, wasch dich richtig zum Gebet geht zwei Rakaat beten im Sujud, im Niederwerfen. Urwa ibn Zubayr, wir haben heute so viel Mittel von Allah, aber wir vergessen sie oder wir vertrauen nicht darauf, subhanallah. Und das ist gefährlich, das ist Zweifel. Und das kann den Mu'min sogar fast aus dem Islam rauswerfen, möge Allah uns bewahren. Kein Zweifel, das muss mit Gewissheit verrichtet werden. Urwa ibn Zubayr, das ist der Sohn von Az-Zubayr ibn al-Awam, äh, sah, wie ein Mann betet, und das ist der Fall von vielen Muslimen heute leider, möge Allah sie bewahren. Er sah wie er das Gebet so pickte wie ein Hahn. Das heißt, im Sujud ganz schnell runter und wieder hoch. Ur ibn Zubayr, nachdem der Mann fertig war, geht zu ihm und sagt, oh, man sagt, da hast du nicht einen Wunsch, den du Allah fragen willst? Willst du nichts Allah fragen im Sujud? Das heißt, du bist gerade an der Quelle. Du verpasst vieles. Du bist bei Allah und Rasulallah sagt, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Das heißt, der Diener Allahs ist im Sujud am nächsten zu Allah. Am nächsten. Du bist am nächsten zu Allah oder am nächsten zu Allah. Sagt Sallam dann häufig die Bittgebete. Dort ist eine Stelle, an der Allah subhanahu wa zuhört und Allah deine Bittgebete erhört. Hast du Probleme, hast du Sorgen? Anstatt zu einem Bruder zu gehen und klagen, klagen, geh doch zu Allah. Allah hört dir zu. Und subhanallah sagt, Ibn Adam, in sa'altahu yaghdabu. Wallaha in lam tas'alhu yaghdabu. Subhan Rabbil Alamin. Sagt der Sohn Adam, wenn du ihn einmal fragst, zweimal, dreimal, er wird irgendwann mal sauer sein. Hat keine Lust mehr. Aber Allah, wenn, wann wird Allah sauer? Erst wenn du ihn nicht fragst, wird Allah sauer. Allah wird erst sauer, wenn du ihn nicht fragst. Allah will deine Bittgebete hören. Und wenn Allah noch ein Nasiha an meine Geschwister, inshallah, wenn du Dua machst, wenn du Allah bittest, weil warum rede ich über Dua? Das ist eine, auch eine, ein Grund für die Versorgung. Wenn du ständig Dua machst. Die Ulema haben ein sehr schönes Beispiel gegeben. Dieser Beispiel ist wie ein, ein Baby, der weint. Seine Mutter ist gerade beschäftigt mit was anderes, er weint. Er will auf irgendwas drauf aufmerksam machen, stimmt? Er hat Hunger, er hat Durst. Er weint, er weint, bis sie alles liegen lässt und geht zu ihm und stillt ihn. Dann ist er zufrieden. Genauso bei Allah, sagen wir, müssen wir bei Allah weinen. Weinen, weinen, wie das Baby so oft weint, bis die Mutter ihn stillt und ihn zufriedenstellt. So weinen wir bei Allah. Weil jedes Mal, jedes Mal, wenn du weinst und Allah bittest, klopfst du an die Tore des Himmels. Du bist am Anklopfen. Natürlich, das muss mit Demut sein, das Herz muss sich zu Allah wenden, subhanahu wa ta'ala. Du klopfst an den Toren des Himmels. Bei wem? Bei Allah. Und Abu Darda sagt, derjenige, der ständig anklopft im Himmel, steht, es steht kurz bevor, dass die Toren sich für ihn öffnen. Verstehst du das? Geh nicht direkt auf. Und da gibt es ein Hadith, der sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einen Menschen liebt und der bittet Allah ständig, Allah gibt ihm nicht direkt seine Sache. Warum? Weil Allah dich hasst? Nein. Denke nicht so von Allah azza wa Denke niemals so von Allah subhanahu wa ta'ala. Ahusnu dhannet man das. Das gutes Denken von Allah azza wa Allah gibt dir noch nicht. Warum? Nicht, weil er dich hasst. Nein. Allah sagt zu Jibril, ja Jibril, erledige noch nicht seine Sache. Ich liebe es, seine Stimme zu hören. Was für eine Ehre ist das, dass Allah deine Stimme hören will. Und dann später kriegst du deine Sache. Und wenn nicht, kriegst du was Besseres von Allah. Auch wenn es sich hinauszögert, die Antwort wird kommen, weil Allah es versprochen hat. Allah hat das versprochen, subhanahu wa ta'ala, zu antworten. Und niemand hält sein Versprechen wie Allah, subhanahu wa ta'ala. Also bittet Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele, wallahi, schöne Geschichten, subhanallah al-azim, die, es gibt man einen, einen, äh, einen, äh, einen Mann, der war ein Götzenanbeter. Und dieser Mann, billah, er macht Tawaf um seinen Götzen. Und natürlich, der ruft, ja, Sanam, Sanam ist ja das Wort für Götzen, billah, ja, Sanam, gib mir das, ja, Sanam, versorge mich, ja, Sanam, äh, heile mich, ja, Sanam, billah, min billah. Und es gibt ja einen Fitra in den Menschen, die menschliche Veranlagung, Fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mann, subhanallah, aus Fehler, wegen der Fitra, die in ihm steckt, er sagte ja Samad. الصمد هو الذي تصمد إليه الناس لقضاء حوائجهم. Samad ist Allah Azza wa Was heißt Samad? Das heißt, Allah ist derjenige, zu sich alle Geschöpfe wenden, damit er ihre Angelegenheiten erledigt. Huwa Samad, wir lesen oft Qul Wallahu Ahad Allah Samad, wir verstehen sie nicht. Genau. Das heißt, alles ist von ihm abhängig und das wissen die Menschen, deswegen müssen sie zu ihm, subhanahu wa ta'ala, weil sie wissen, dass er die Angelegenheiten erledigt. Azza wa aber viele wissen es, wissen es, aber wissen es eigentlich nicht. Dass sie wissen es mit dem Kopf, aber sie haben keine Gewissheit und Überzeugung darüber. Der Mann aus Versehen sagte, ja, Samad. Allah sagt, Labbaika Abdi. Und das war Zeit von Musa. Musa sagt, ja, Rabb. Er hat das aus Versehen gesagt. Er meint dich nicht, ja, Allah. Allah sagt, gibt es einen anderen Samad, der antworten wird außer mir? Allahu Akbar Rabbil Alamin, subhanahu wa ta'ala. Also liebe Geschwister, wendet euch zu Allah. Inshallah, vielleicht, wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, werden wir, inshallah, einen Dars machen über das Bittgebet im Islam. Ausführlich, mit schönen, wahren Geschichten im Islam, damit wir daraus lernen. Wallahi al-Azim, und ich schwöre bei Allah Azza Letzte Drittel der Nacht, aufstehen, Tränen vergießen, Allah löst alle eure Probleme. Sucht nicht, billah, die Lösung in der Ungehorsamkeit Allahs subhanahu wa ta'ala, denn damit erweckt man den Zorn Allahs und Allah bestraft dann, billah. Und eins muss man auch verstehen, wenn du als Muslim wenig von Allah bekommen hast, heißt nicht, dass Allah dich hasst. Nein. Und wenn du siehst, dass Allah jemanden gibt, der vielleicht Kafir ist oder der ein ungehorsamer Diener ist, und du siehst, Allah gibt ihm viel Dunya, denke nicht, dass Allah ihn liebt. Wir haben andere Maßstäbe im Islam. Das ist ein Hadith von Rasulullah sallam. Sagt, wenn du siehst, das ist nur alles eine Erinnerung von meinen Geschwistern, damit die nicht aufgehen. Wenn er sieht, Allah subhanahu wa ta'ala den Ungehorsamen für seine Sünden das gibt, was er liebt, dann glaubt nicht, dass Allah ihn liebt, sondern das ist eine Abstufung für ihn. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihn, damit er weiter daran glaubt, dass Allah ihn liebt. Sagt, ich mache ja Sünden. Allah hat mich nicht bestraft, sondern er gibt mir das, was ich liebe. Das heißt, Allah liebt mich also ich mache weitere Sünden. Und er vergisst aber, je weitere Sünden er macht, desto mehr Strafe erwartet ihn Yawm al-Qiyamah. Also liebe Geschwister, inshallah, wenn ihr nicht wisst, fragt Alhamdulillah Rabbil Alameen Und möge Allah immer uns subhanahu wa ta'ala die passenden Antworten geben. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.